Ibibigay sa'yo lahat ng gusto mo Karangyaan, kayamanan na pwede mong hawakan Dito sa ibabaw ng mundo Sabi ng mapagsamantalang damdaming pansamantala Na ako nga daw ay hangal dahil sa pagmamahal Na di kayang tumbasan na ang binibini na Naging rason ng kada Gising ko sa umaga Kung magmahal ka ka Langit ay nagiging kama Parang gabi-gabi Kung makasiping ko si Darna pag ikay kayakap mas lalo kong nalalaman Ang ibig sabihin ng kayamanan Kahit na halaga man ng pambayad upa sa aming tahanan Ay presyo lang ng nasa mesa nila tuwing agahan Bagong telepono magara na sapatos Sa ngayon ay di ko maibibigay ang iyong layaw Pagkat ang kaya ko lang ay ipadama sa'yo Na laging ikalabing apat na Pebrero kada araw Halik mo ay hindi kaya tudukan ka ng tamis na daig Pananim sa tubuhan, di ka man mahandugan Kahit maski pandesal, pag-ibig ko ay hindi kayang tumbasan ng anumang materyal Ibigay sa'yo lahat ng gusto mo Karangyaan, kayamanan na pwede mong hawakan Dito sa ibabaw ng mundo Sabi ng mapagsamantalang Damdaming pansamantala Na ako nga Dahil sa pagmamahal tadalawin Madalas lang talaga ko kailanganin dun sa amin Bakit pala kang kibo ikaw ay yayakapin Makasibat na nga nalalamig ka na ba sakin Ako sana wag naman gustuhin ko mga gara na dalawin Kaso baka kumot mo'y nasa labahan pa Wag ka mag-alala sa aking kalagayan Sa ngayon ay kaya ko nang ibigay sa'yo ang kalawakan ha Pag nakahiga at magkahawak ang kamay la Bimoy sa pisngi ko lang nakalagay Ta wanan hanggang sa magumagama pa Kahirapan ay kasama mo akong umay maray ka Tabi ka hanggang sa kayamanan malulung Mga bagay na sana'y nagawa pa natin noon Kundi ako nakatulog ng nagmamaneho't gisingin Ng dalawang higanting ilaw na sa'king pasalubong Ibibigay sa'yo lahat ng gusto mong Karangyaan, kayamanan na pwede mong hawakan dito sa ibaba Pagmamahal na di kayang tumbasan na kahit na Kung nandirito ka lang Ay nasa langit na kung malamang Kahit ang kaya ko lang iparamdam Sa'yo'y malamig na hangin Di ka man kayang yakapin Nagawa kang tabihan Ang ako lang ang may alam Kung nandirito ka lang Ay nasa langit na kung malamang Kahit ang kaya ko lang iparamdam Sa'yo'y malamig na hangin Di ka man kayang yakapin Nagawa kang tabihan Ang ako lang ang may alam Ibibigay sa'yo Lahat ang kaya kayamanan na pwede mong hawakan dito sa ibabaw ng